bigan asteko aktualitatean ere paso bat, Severin! Kaleko migrantiak, Guantanamo, animalen sufrimentia, EPAD eta Afganita, Afganistan ez, aiko lia aldi juntan. Lehen aktualitatea dugu Trumpen diskurtsua kongresuaen aintzinean. Igan hastin, ohitazi dugun bezala, kongresia da ordezkaien kanbea eta senatiak uh, osatzen dian gaiza hau. Eta urtin behin prezidentak behar da hor, edo estatu batuetako prezidenta behar da hadzun urteko bilana eta dagun urteko seden aurkesteko. Diskurtsuan, haskuntza ekonomikoa gaur aipatu du Trumpek, estatu batuetako komerzio departamentian abea, haskuntza eguneko bi kakotx hiuz goatu beita 2008-an, 2008-an, bat kakotx bostez goatu bai, baizik ez zelaik. Ekonomilai ekaldiz diote goera hobetu balin bada Barack Obamak egin legei esker da eta ez azken urte juntako botere legislatiboai esker. Guantanamo esparrua zabalik ustia e iragarri du diskurtso hortan. Horitazteko esparru hau 2000 bat antsortuik izan zen, busek, eh, busen eskuitik, eta jabilik eh, terrorismoan akuzatuik zienen zerrazteko, Obamak eh, zerratu nahi zian Guantanamo hau bena ezian egin, kanpoko erakunde andana, Amnistia Internacional eta Human Rights Watch bezalakoak, tortura kasuak salhatu duti leku hortan, egunko egunin berruita bat prejune baizik estia eta erran bezala ordin Trumpec Trumpek les QAO, zerratzeko gogoik. Aste bigeren aktualitatea Afganistanea jamaiten gutu. Haste batez hainbat atentatu egitu behitia lehena hotel kontinentala enkuntre, hoi Kabulen, ondotik ambulentzia bat zapartazik izan da, ustaila edo urtailaen hogeita zazpian, ehun bat hil beno habo eragitez, hau zelaik barne ministeritzen egoitzen kantin, beste eraso bat ebai izan daik aldian kanpoko erakunde baten kuntre, Save the Children izenekua, eta igan haste lehenin, kajerna militar baten kuntre berize, eraso bat izan Lehenbi da. erasoak, Hotel Continental eta Barne Ministra eritzakuan, talibanek dutie, a, edo, dutu aldarrikatu, unen bu Sirajudin Hakani, al bai eta Pakistanko Zerbitzu Sekreti eta Julian Dena, eta talibanek egunko egunin Afganistanen erdia beno habo hen eskudie. Beste bi erasuak estatu islamikoen adar batek dutu aldarikatu, populazio honia prefosta lotxan bizida eta Afganistaneko gobernia ahulegia da hegoeraren kudeatzeko. Egan behar da, eraso hoik badiela bimila eta batan estatu batuetan inbasuaz geho, esku sartze militar hau hutse egite bat bezara kontsideratuik barin bada e, Trumpek erabakidu soldado jabuen igortia hat dagu, eh, igan agorilan. Azteko hiugaren aktualitatea Volkswagen etaz dugu. Estatu batuetako hedabide, elke, hedabidetan elkida informazioa, autoiaik izale hunek uh, animalekin azterketa zumait, jaman dutela, dila hiu urte. Entreprezak eseatu lu, lukie, ze toksizitatia parka dian dieselak, hamar tximino aitez zumait egitez. Gela suma, batetan zerratu ikzien, eta hoik gaza sartzen zen gela huntan, eta hoi asna, uh, eh, hatsa hartu behar zen hunekin. Volkswagen kagiri baten bide zerra du metodo zientifiko hunen baliatzia huts bat zela eta barkaiamena galtegin du hunentako, Ben ahoi, erki ondotik alemandak edabide zumaitek berden boan asterketa zumait egin eta eh, atzaman asterketa zumait eginik izan dira gizona, eh, gizoner ber esperientzia ordin eginik izan dela. Hogeita pertsoner hazota dioksida hatxasi die studio batetan, haul Volkswagen ez gain, Bosch, BMW eta Daimler markak finantzatuk estudioa gunilaik. Aintzak igiza Volkswagenen komunikazio ardura dunak errandu esprojatu ikzien heiniak izigarri aphal ziela, lan gune, gune hanitxetan dien heiniak beno aphalago. Ez da Volkswagenen lehen eskandalua, horitazten aldugu bimila an bostan jadanik oto azterketen trampa, eh, azterketetan trampa egiteak uzatu ikziela, be kutsadura heiniaen aparazteko. Hasteko laugarren aktualitatea hepa eta dugu hentzun duzia ipatzen balin bar edo adinetako etxetaz. Hobeki eran laguntza medikal bat ekartan dian erretreta etxea etxiak dia epadak. Epadak publiko edo pribatu izaten ahaldia eta halakoak dia erretreta etxe habosienak frantzian. Azte juntan ordin horko langiliak mobilizatu dia lan baldin txaren txalhatzeko bi aldarikapen badutie lan txaien goatzia eta sustut lan talden handitzia. Setemen, deputatu sumaitek eh, elkitako txosten batetan ondoriozatzen zen jadanik lan baldintzak kezkagarriak ziela. Egia da langile zionia palegia dela eta horrengatik adineko pertsona hanitzen ardura du langile bakotsak eta ez egin beharako egiten ahal. Osagari ministroa Hanez Buzen kitzemanu berroita hamar milio euro gehituko zila aintzin kuntiai horrek ez dutu balin bal basterak lasaituko, hepaden ordezkaien abea, hiu miliarriko aintzin kontu handiago baten beharra iragartzen behitie. Eta asteko azken aktualitatea dugu kalen agitutako migranten arteko borrokak, Afgan eta Afrikaren artin izan diahoik, horita bi zauritu izan diahoik, lau bizi eta heriotzen artin dia uano tiroz zaurituik izan behitia. Horitazteko ehunka migrante bizi diela Inglaterra juiteko asmoz, goberdun desberdinek kampuatu dutie hantik eta jungla daituik zena dezegin, Bena problema ez du konpontu hunek, oan osortzehun bat bizidiahan, eta borroka hoien ondotik eh, eta borroka koordin izan diela igan hastin han. Borroka hoien ondotik Gerard Kolon barne ministroa hat junda, erraiteko egoera ez zela diasangarria, Egan behar da, ego egoera aski gogorra dela han, gobernu kanpoko erakunde sumaitek, polizia akusatzen die tratamendu txarretaz, xalaketa hoi ebai arahartuik izan daian moak zen eskutik, hau Le egindian gutun ideki batetan, eta hau arabotz handia egindu, telebistako kronikalaibat, bat behitugu hau. Hala, zer gunean, eh, igan hastin aktualitatean aipatutakoak. Yeah. Liganastekoak aktualitatean ere paso Chobat, Séverine.